ธีทำบุญทำทานกับบ้านเราไปทำบุญปีใหม่ทำทานปีใหม่กัตามเมืองพ้นเหตุการณ์ตันตามเมืองขึ้นหน้าหลวงปู่ว่ากันว่าทำบาปปีใหม่เรากินยาน้ำน้ำทำเพ่งปีม่วงงอนงอนวนประสาทผู้อื่นเป็นบาปของ ควเรโเดเด่นเป็นทุขเป็นหาห้องหนาห้องหลังกูก็จะเชียดก็จะป็นสาแทงแท้ที่จะไปทับบุญก็ไปทับบาปก็จะประสาแทงว่าเมื่อเด็นมันงอมยังก็เราก็ไดกูจะทำทำบุญก็ได้ทำกูจะทำภาวนาพิ่งสวรรค์เพิ่งบริพานก็บริพึ่งฆ่าตะกวกเป็ด โอ้โหสังขารอย่างนี้กลับบ้านเหมือนกันกับไปคุณไหว้ขาจะต้องอีกตัวไปหาใส่เบิดหาอยากคือตายใส่มือเดียวหมดมันดินคือบอกเหตุผลในกุศนบ่มีสติบ่มีปัญญาบ่มีความรอบรู้ว่าเหตุผลทำบุญคือจังไรเหตุผลทำทานคือจังไรทำบุญอาหารใจทำทานอาหาร ฝึกแนวดูแนวกิมอีกเนื่อเพื่อนฝึกของลุงของห้องมนืั่นเพื่อนฝึกอย่างผมนื่อเพื่อนฝึกเราจีเกียรติข้าดเรื่องหนึ่งเราจะได้ขอทั้งการเันก็เห็นหน้าอยู่กับว่าก็ได้เห็นหน้าลงทุนไปไปเห็ยนเอาผู้ใดนี้จังไรไปของงบประมาณราคาแรงค่าแห่งค่านั่นค่านี่ไปเถอะไม่ต้คิดว่าไอ้นั่นไม่้คิดว่า เอาลงไปมันเป็นร้อนอยู่ขท้นที่ต่กี่แก่กี่ข้านคือมีความสุขก็ไปพ่ายนาถูกลงไปทุกข์ไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราตั้งตะโคตรห้าพันปีก่อนลงไปก่อนลงไปส้นธรรมไม่กลับมา โลกาพินาศอ๋อฟังมึงดูหัวใจก็กับพินาศก่อนนั้นหน่อยกับพินาศ พราะยังพินาศเพราะยังพวกมีความสูงจงประกอบทั้งแต่จงหาแต่ความสุขเพราะเห็นความสุขก็พวกเก่งกายกับใจอย่างไรก็กันแต่งใจแต่ว่ผ้าแต่งใจมีกินผ้าทำบุญมีกินถึงมูเฮ็ดเพราะกันมาตั้งใจตะกองหรอกเราจะไปอยู่ด้วยกินไม่ได้อยู่ด้วยกินเดี๋ยวมูเดี๋พวกเราเขานั่งสมาธิเดี๋ยวนะ เจ้าจะได้อันนี้สงคือเวทนั่นจะคือห้าก็คนบุญวิบุญไม่คือมาเกติอนั่นถือว่าข้ามของพุณเจ้าคนเขาอุดมักยุ่งมักยุ่งมักนะคนเขามักคุณว่ามันว่าทำบุญได้ที่นั่นที่แต่มาทิพย์สดทิพย์มันมือทองคำกับพ่อต้องบอกว่ามาทำบุญมาแพวก็คุ้มค่าสุดแล้วจินมหาควรประสาท เทวดาพระคุณคุณไหว้คุณเะนาหน้าทเขาใจยังไงเข้าใจเลยไปต้องบุญก็ต้องนั่งสมาธิกับเกิดเนี่ยถึงเกิดสมาธิเกิดปัญญา นั่นมีความรอบรู้บาปบุญมีความรอบรู้สวรรค์นรกพระารู้จากว่านรกขึ้นยังไงคุกขี้หมอนรกว่าจะบอกทับบุญได้ด้วยอาเพื่อนได้หมอนรกเป็นหองห้อโคตรต่างๆเลยก่อน นี่กับพวกไว้ไปเด็ดใหม่กันไม่ใช่ได้พูดตกไปบ้านไปต้องเงินแดดแห้งๆเล้วดังนั้นเราจะเข้าใจให้เข้าใจทั้งบุญบุญอาหารใจ ให้กายให้ตัวของเราไม่กายก็ไม่ใจโดยความมันในทางโรงเรียนมีวิธีให้คุณป้าป้าของลุงของโรงเรียนบอกนะที่พี่น้องทุกห่านทั้ง ไป่กรุงเทพของราชแล้วยุทธไทยรุ่นเขาเขาเลยจุดเรียนมันว่ากันทำผานโดยทำปูนโดยเหตุโดยเฉพาะการประกอบใจเรื่องทำปูนผมรู้ทายเลยท่านไปท่านมากสกิเลสพอจะพอเขาเห็นบุญขาทำบุญพวกเจ้ากิเลสึ้นอย่างเดียว ทำเหตุตามโครงการที่เขียนไว้ทำคุ้ไใดไปทอดเมื่อใดเวลาจะได้ว่าทอดไปเรื่อวัดเมื่อมันก็มุ่งพิมพ์หลายเพศไปจนถึงมือดีต้อยก็ได้อีกมาข้ามเวลาอนกุศลคนในโลกมีกาลหรือเจตนาป้าอันนี้เป็นตั้งนี้มา